վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը կանցկացնի շփման գծի պլանային դիտարկում։ Հայաստանի վարչապետն իր ռուս գործընկերոջ հետ կքննարկի տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Մարտունի քաղաքում կառուցվում է նոր զբոսայգի։ Հայաստանն արդեն ավելի քան 40 000 տոննա պտով բանջարեղեն է արտահանել կարևոր ուշադրություն է դարձվում սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը։ Ռուս օպերային երգչուհին ներառվել է Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Հունաստանը կարող է դառնալ BRICS-ի անդամ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն այսօր հանդիպել է հարկային ոլորտի պատասխանատուներին եւ նրանց ներկայացրել համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումները։ Վարչապետը բարձր է գնահատել հարկային ծառայության վերջին տարիների աշխատանքը, շնորհակալություն հայտնելով կառույցի աշխատակիցներին ծառայության նախկին պետ Արտակ Բալայանի գլխավորությամբ։ Իր խոսքում շնորհակալություն հայտնելով աշխատակիցներին համատեղ աշխատանքի համար Արտակ Բալայանը համակարգի ձեռքբերումների շարքում առանձնացրել է հատկապես հատկապես այն, որ հարկային ոլորտում նվազագույն են հասցվել ստվերային երևույթները։ Նա շնորհակալություն է հայտնել հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին այս տարիների ընթացքում իր հանդեպ ցուցաբերած վստահության եւ կառույցին աջակցելու համար։ Վարչապետը հարկերի հավաքման լիազորությունները ֆինանսների նախարարությանը փոխանցելու կապակցությամբ շնորհավորել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանին, համոզմունք հայտնելով, որ այդ բարեփոխումը բարձրացնելու եւ համակարգի արդյունավետությունը չխոչընդոտելով հարկային ոլորտի հիմնական գործառույթների իրականացմանը։ Անդրադառնալով պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումներին, Արայիկ Հարությունյանը շեշտադրել է, որ դրանք միտված են բարձրացնելու համակարգի գործնեության արդյունավետությունը։ Տարիների ընթացքում մենք պետք է պետական կառավարման համակարգը հասցնենք այնպիսի աստիճանի, որը բխում է հանրապետության զարգացման պահանջներից։ Մենք պետք է համարձակություն ունենանք խոստովանելու, որ գործող համակարգը արդեն ռիսկեր է պարունակում հետագա արդյունավետության համար։ Այդ պատճառով պետք պետք է քայլենք բարեփոխումների ուղիով, հանդիպան ավարտին նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հուլիսի 6-ից Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ մարտական պատրաստականության համալիր ստուգումներ են մեկնարկել պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերում։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում իրականացվող գործընթացներին հետևում են նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը եւ հանրապետության նախագահ ԱՀԿ-ի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ-գնդապետ Միքայել Հարությունյանը։ Համապատասխան ազդանշանը ստանալուց հետո Պաշտպանության բանակի շտաբը, նշված զորամասերն ու մարտականապահովման մարմինները սահմանված ժամանակացույցերում ծավալել են նախանշված կենտրոնացման շրջաներում եւ անցել պայմանական մարտական գործողությունների նախապատրաստման աշխատանքներին։ Զորահավաքային պատրաստականությունը ստուգելու նպատակով իրականացվում է նաև լրահամալրում, որը ևս անցնում է կազմակերպված եւ բարձր մակարդակով։ Հուլիսի 8-ին Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտունու ուղությամբ։ Արցախի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունից հայտնում են, որ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օկնականներ Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիա եւ Իրժի Աբերլեն Չեխիա։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև բարեկամության համաձայնագրի եւ համագործակցության ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աջակցությամբ Արցախի Մարտունի քաղաքում կառուցվում է նոր զբոսայգի, որնի նշան բարեկամության կգրի Երևանյան անվանումը։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի պատվիրակության անդամները մասնագիտական խմբի հետ Մարտունու քաղաքապետի ուղեկցությամբ եղել են կառուցվող զբոսայգու շինհրապարակում ծանոթացել վերաբերյալ աշխատանքների ընթացքին։ Նշենք, որ Երևանյան զբոսայգու հանդիսավորվածումը նախատեսվում է օգոստոսի 17-ին Մարտունի քաղաքի օրվա տոնակատարությունների շրջանակում։ Ստեփանակերտում կառուցվում է հանրապետական ծնդատուն։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ շինարարությունը իրականացվում է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։ Շինարարության առաջին փուլը երկաթբետոնե կմախքի կառուցումն իրականացրել է For Duration ժամանակապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Այժմ ընթանում է շինարարության երկրորդ փուլը, այն իրականացնում է Պանդ կապալարու ընկերությունը։ Այս փուլում նախատեսված է արտաքին պատերի եւ հարթանիքի կառուցումը, ինչպես նաեւ արտաքին պատերի երեսպատումը բազալտե եւ տրավիտենե բնական քարերով։ Ալյումինե դռների, պատուհանների եւ ցանցաճաղերի վիտրաժ տեղադրումը իրականացնում է Հրատ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շենքը երրահարկ է եւ ըստ նախագծի ծնդատան առաջին մասնաշենքում տեղակայված կլինեն ծառայողական, կոնսուլտատիվ ախտորոշման, պաթոլոգիայի եւ վիրահատական բաժանմունքները, երկրորդ մասնաշենքում ծնարանային, հետ ծնդաբերական նորացիների գինեկոլոգիայի եւ վերակենդանացման բաժանմունքները նկուղային հարկը կծառայի որպես տեխնիկական սպասարկման կենտրոն։ Կարևոր ուշադրություն է դարձվում սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը։ Թեմային անդրադարձել է ազգերանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ 2015 թվականի առաջին կիսամյակում Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում ծախսվել է ավելի քան 158 միլիոն 376 հազար դրամ։ Նշված ժամանակահատվածում տարածքային գործակալություն 2219 քաղաքացիների դիմում է մուտքագրվել, որոնց գերակշիռ մասը վերաբերվում են նպաստների նշանակմանն ու վերանշանակմանը, ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրով նախատեսված միջոցների եւ բարեգործական ու ֆինանսական օգնության տրամադրմանը։ Շրջանի նորաստեղծ 69 ընտանիքի ամուսնության միանվագ նպաստ է նշանակվել եւ վճարվել 10 միլիոն 350 հազար դրամի չափով։ 134 ընտանիքի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ է նշանակվել եւ վճարվել 12 միլիոն 600 հազար դրամի չափով, իսկ 916 ընտանիքի 1714 երեխաների ամենամսյա պետական նպաստը կազմել է 124 միլիոն 192 հազար դրամ։ Ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման նպատակով Արցախ բանկի ասկերանի մասնաճյուղում ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր 3-ից 10 եւ հաջորդ երեխաների անվամբ բացվել է 39 նպատակային ժամկետային ավանդային հաշիվներ։ Հիշարժան օրերի կապակցությամբ բնակչության սոցիալական առանձին խմբերին պատկանող 572 քաղաքացիների վճարվել է միանվագ օգնություն 7 միլիոն 970 հազար դրամի չափով։ Առանձին սոցիալական խմբերին պատկանող քաղաքացիների ըստ կարգի հատկացվել է առողջարանային բուժման եւ հանգստյան տների 20 ուղեգիր եւ պրոթեզաօրթոպեդիկ 13 պարագաներ։ 2015 թվականին շրջվարչակազ դիմաց 65 քաղաքացիների հատկացվել է 1 միլիոն դրամի չափով ֆինանսական օգնություն։ Երկու եւ ավելի զոհ ունեցող 10 ընտանիքի տրամադրվել է ամենամսյա դրամական օժանդակություն 1 միլիոն 500 հազար դրամի չափով։ Զոհված մեկ զինծառայողի հողակավորության, գերեզմաների բարեկարգման եւ տապանակարերի պատրաստման եւ տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում է կատարվել 1 միլիոն 400 հազար դրամի չափով։ Իսկ զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած մեկ զինծառայող օգտվել է պետական պարտադիր ապահովագրական գումարից 364 հազար դրամի չափով։ Ինչպես նշեց գործակալության տնօրեն Էվելինա Աղաջանյանը, սոցիալական ոլորտին հատկացվող ֆինանսական եւ այլ միջոցները հսկայացավալ են եւ աննախադեպ, որոնք նպաստում են ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը եւ մեր ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընթացիկ տարում Հայաստանից ընդհանուրարմամբ արդեն արտահանվել է ավելի քան 40 հազար տոննա թարմ պտող բանջարեղեն, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25719 տոննայի դիմաց։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Այսպես հուլիսի 6-ի դրությամբ արտահանվել է 14000 463 տոննա ծիրան, նախորդ ամբողջ տարվա 1791 տոննայի դիմաց։ Հայաստանից Այսօրվա դրությամբ արտահանվել է 1324 տոննա կերաս, նախորդ ամբողջ տարվա 370 տոննայի դիմաց։ Հայկական կերասը հիմնականում արտահանվել է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս, Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Շվեյցարիա։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հուլիսի 9-ին Մոսկվայում իր ռուս գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կքննարկի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության հարցերը։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի միջև զրույցի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ արևտրատնտեսական համագործակցության արդիական խնդիրները եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակ շրջանակներում ինտեգրացիոն համագործակցության հարցերը Լեռնային Ղարաբաղ այցելած ռուսական օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայայի անունը կներառվի Ադրբեջանի արտգործնախարարության անցանկալի անձանց ցուցակում։ Այս մասին հաղորդել է գերատեսչության մամուլոցարայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Օպերային երգչուհի Մանկավարժ Կազարնովսկայան այցելել էր Ստեփանակերտ, վարպետության դաս անցկացրել տեղի երաժշտական կոլեջում։ Հայկական լրատվամիջոցների փոխանցումը սա երգչուհու առաջին այցը չէ Արցախ։ Օտարերկրացիների ծև ցուցակում, որոնց մուտքը Ադրբեջան արգելվում է, ընդգրկվում են այն անձիկ, որոնք առանց ադրբեջանական իշխանությունների հետ համաձայնեցնելու այցելում են տարածքներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ, որոնք, ինչպես Բաքուն է համարում, օկուպացվել են Հայաստանի կողմից։ Հունաստանը կարող է դառնալ BRICS-ի՝ Ռուսաստան, Հնդկաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն դաշինքի անդամ։ Ռուսաստանը ներկայացրել է այն պայմանները, որոնց դեպքում Հունաստանը կարող է BRICS-ի անդամ դառնալ։ Ըստ այդում, Աթենքը կարող է անդամակցել դաշինքին, եթե կարողանա արագ աճող տնտեսություն դառնալ։ Համապատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավար Սերգեյ Կատիրինը։ Նա նաև եւ BRICS-ի գործնական խորհրդի ռուսաստանյան մասին նախագահն է։ Նա կանխատեսում է արել, թե Հունաստանն էլ արագ կդառնա աշխարի ամենաարագաճող տնտեսություններից եւ հարավային Աֆրիկայի հանրապետության պես կկարողանա միանալ կառույցին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպարված է։